نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ أحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين ma sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehun malamin mu addaktor shek Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar Bayero a nan Kano kada manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato biyar hudu za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com za kuma iya aiko mana ta shafin mu na zumunta wato facebook kazalika za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com أكرمك الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda wancan satin muka fara tsokaci akan batun aikin hajji musamman ma kasancewar alhazai a yanzu a ko'ina ina fadin duniya suna ta haramar tafiya wannan guri mai tsarki domin sauke wannan farali da kuma aiwatar da wannan rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci guda biyar kuma mun yi nazari akan abin da ya shafi darussa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa da wannan hajji a aikin hajji ya kunsa wanda muka ce kamar kowane aiki daga cikin ayyukan addinin musulunci wanda za mu samu kowane aiki daga cikin daga ayyukan addinin musulunci ya kunshi karantarwa da ilmantarwa da ba da wata tarbiya ta musamman haka ne shi ma aikin hajji yake tattare da karantarwa da tarbiyyantarwa da ilmantarwa a kusan kana iya cewa babu wani addini da ya samu irin wannan gata ya samu irin wannan tarbiyya da karantarwa kamar yadda musulmi suka samu ta karkashin wannan aiki na hajji aikin hajji ana iya cewa raya sunnar annabi ibrahim a.s. fi tunawa da annabi ibrahim a.s. ne wanda shi ne allah ta'ala ya umarce shi da ya gina ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba kuma shi ne farkon ɗaki da allah ta'ala ya sanya nashi na bautarsa a doron ƙasa kamar yadda yake faɗa shi inna awwala baitin wudi'a lin lallabi bai bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin ayatun bayyinatun maqamu ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi ala walillahi ala an-nas hajjul baiti liman istata'a sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil Allah ta'ala ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi lallai farkon ɗakin da aka sanya wa mutane shine wannan da yake a makka mubarakan wa hudan lil alamin mai cike da albarka ne kuma mai shirya ne ga halittu allati fihi ayatun bayyinat a cikinsa akwai ayoyi da suke bayyanannu ayoyi waɗanda suke karara na fili maqamu ibrahim a cikinsa akwai maqamu gurin tsayuwar annabi ibrahim alaihi salam ce fa man dakhalahu kana amina wa man dakhalahu kana amina wanda duk ya shiga cikinsa, to ya kasance a cikin aminci walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila kuma ziyartar ɗakin Allah wajibi ce akan mutane amma ga wanda ya samu ikon zuwa gare shi faman kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin wanda kuma ya kafirce to lalle Allah ta'ala mawadaci ne ga barin halittunsa duka haka ɗakin Ka'aba shine farkon ɗaki da Allah ta'ala ya sanya a bisa doron kasa domin bauta ga domin bauta gare shi sannan annabi Ibrahim alaihi salam shine wanda ya sanya harsashin ginin wannan ɗakin idh yarfa'u ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ka tana lokacin da annabi ibrahim yake daga harsashin gina dakin ka'aba shi da ɗansa Ismail suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba daga wajenmu domin kai ne mai yawan ji kuma kai ne mai yawan sani annabi ibrahim alaihissalam ubangiji ta'ala ya umarce shi da ya gina wannan daki ya zaban masa wannan guri wa ana li ibrahim makan albayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lil qa'imin lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'a'is sujud Allah ta'ala ce wa idh wa'ana li ibrahim makan albayt sai lokacin da muka samarwa da ibrahim alaihissalam muka nuna masa gurin gina dakin kaba wurin gira ɗakin Allah muka ce da shi Allah tushrik bai sha'i'a kada ka haɗa kowa da ni wa tsahir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'a'is sujud kuma ka tsarkake wannan daki ga waɗanda suke dawafi da waɗanda suke tsayuwa domin bautar Allah a ciki da waɗanda suke ruku'u da waɗanda suke sujjada don haka ubangiji ta'ala ya nuna masa wannan guri ya kuma umarce shi da ya gina wannan daki sannan kuma ya umarce shi da kadaita shi da bauta da gujewa shirka don haka annabi ibrahim a.s. ya zama na addu'arsa da ya yi bayan gina wannan ɗaki shi ne ya roƙi allah ta'ala ya sanya wannan guri ya zama mai aminci sannan kuma ya kubutar da shi da 'ya'yansa daga bauta ma wani ba allah ba daga bauta ma wasu gumaka ba allah ba قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام يا كسنيا wannan gari ya zama mai aminci gari ne mai aminci gari ne da zai zama mai kwanciyar hankali da zaman lafiya sannan wa junubni wa baniya ka tseratar da ni da 'ya'yana kada mu bautawa gumaka Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alayhi da ya ɗau iyalansa ya kai su a wani kungurmin daji wanda babu gida gaba ko baya babu shuke-shuke babu ruwa babu abin da dan adam zai ci ya rayu Allah ta'ala ya ce ya dauki ya dauki iyalinsa ya kai su can wato ya dauki a hajar wato kwarkwarar hajar da kuma danta Isma'il a.s. ya je ya kai su wannan guri ya aje su bayan ya zauna wani lokaci mai tsawo a rayuwarsa ba tare da ya samu haihuwa ba Allah ya ba shi haihuwa kuma aka ce dauki ita wacce ta haihu da abinda ta haifa ya kai su jeje ya je ya aje su gurin da babu ruwan sha babu abinci babu dan adam da yake rayuwa a gurin ungurmin daji ne wanda duk asbabul halak duk abinda zai sa dan adam ya halaka a gurin sun kammala gashi babu dan adam babu ruwa babu abinci aka je ya dauke su ya aje su a wannan guri to kasancewar annabi ibrahim alayhis salam mai sallamawa ne ga ubangiji da miƙa wuya ne gare shi ubangiji ta'ala ya yabe shi da wannan inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'amihi ijtabahu wa ila siratin mustaqim ubangiji ya yabe shi da cewa mai biyayya ne ga Allah shine hanifan wanda yake tsayawa tocar akan hanyar Allah don abinda ubangiji Allah ya neme shi da shi yana aikatawa don haka ubangiji Allah ce ya dauki iyalin sai je aje su ana don haka sai ya mika wuya ga umarnin Allah ya dauke su ya je ya aje su da aje su ya daga hannu ya addu'a ya roki wanda shi ne ya umarce shi da ya aje su a gurin ya roƙe shi da ya kula masa da su ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يتي يا أبنجي دلنينا زوند ذرية أونك وززب أون الجيجي واندباب باب شوكي شوكي أقول ربنا ليقيموا الصلاة يا أبنجي ناي حكا دنس قيد سلا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم كسنيا zukatan mutane na mararin zuwa inda suke dinnan warzuq alahu minas samarati man amana min warzuq alahu minas samarati warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun ka azarta su da ƴaƴan itatuwa wala Allah ko sabudi annabi ibrahim alayhi salam yayi wannan addu'a ce rabbana li yuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun ya ce ubangiji na yi haka domin su tsaye da sallah domin su bauta masa a nan za mu ga annabi ibrahim alaihissalam bai ɗauki asbab kan cewa su ne suke yin komai da komai ba ya ɗauka allah ta'ala shi ne yake halittar asbab shi ne kuma yake hukunta abin da asbab ɗin suke haifarwa wato shi ne mahalicin asbab wal duka don haka a nan gashi babu sabab na rayuwa babu abin da zai sa a ce ɗan adam zai rayu a gurin amma ya san Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai qadirun ala kulli shay'in wallahu ala kulli yana da iko a bisa dukkan komai kuma shi ya umarce shi da ya haka don haka ya je yayi wannan ubangiji ta'ala kuma ya ainihin tsare masa iyalansa ya raya gurin har ya kasance guri ne wanda mutane suna kai komo ba tare da suna gajiya ko kosawa ba duk shekara mutane karuwa suke sai ma ana tattare mutane ana cewa ai adadi ka kaza aka yadda su je haji amma ba dan haka ba to adadin da za su je haji sai ma gurin ya kasa daukan su wa iz baita masabatan lin-nasi wa amna Allah ce ka tana lokacin da muka sanya wannan daki ya zama masabatan lin-nasi gurin kai koman mutane wato mutane suna zuwa kuma suna dawowa shine ma'anar masabatan suna zuwa kuma suna kuma komawa ba tare da sun gaji ba wa amnan sannan ya zama gari ne wanda yake mai zaman lafiya gari ne wanda yake mai kwanciyar hankali babu tashi-tashin hankali duk wannan yana nuna maka cewa dogaro ga Allah shi ne dukkan komai da sallama umarnin Allah da yin da'a ga ubangiji da biyayya gare shi duk abin da ce ka yi ko da ya saba wa zuciyarka ko da ya saba san ranka ko da a bisa ga al'ada kana ga kamar zaka cuto to idan kai sai kaga Allah ta'ala ya albarkaci wannan abun ya albarkaci rayuwarka ya tsare ka da dukkan abin da kake jin tsoro annabi ibrahim alayhi salam da ya sallama ga ubangiji ya bi shi ya yi da'a gare shi sai ubangiji ta'ala ya hore masa abin da za a rika tuna shi har alkiyama ta tashi ya zama na wannan aikin hajji duk sanda aka je za a tuna irin waɗannan addu'o'i annabi ibrahim alayhi salam yayi da kuma yadda Allah ta'ala ya karba addu'ar tashi guri wanda yake wadin zairu in gurin da babu shuke-shuke babu ruwa sai gashi Allah ta'ala ya samar da ni'ima a wannan guri sai da zaka samu ƴaƴan marmari a wannan guri wanda ake kawo su daga ko'ina ina walam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la walakin aktharuhum la ya'lamun la ya'lamun ubangi ta'ala ce awalam numakkin lahum haraman aminan ashe ba mu sanya musu wannan guri mai alfarma kuma wanda yake mai kwanciyar hankali da zaman lafiya ba ba ilai samaratu kulli shay da ake kawo masa ƴaƴan marmari na kowane irin abu rizqan min ladunna kuma arziki ne daga wajen mu lakin aksaruhum la yashkurun la ya'lamun sai da yawancin su basu sani ba Allah ta'ala ya ce falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to kuma su bauta ma wannan ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawf kuma ya amintar da su daga tsoro haka ubangiji ta'ala ya sanya musu ni'ima ya sanya musu ainihin abinci da kayan marmari waɗanda ba za ka same su a haɗe a dunkule a tattare a kowace ƙasa ba in ba a irin wannan ƙasa ba kowace ƙasa za ka samu kayan marmari da ya keɓanci wannan ƙasa amma ita ƙasa mai tsarki saboda addu'ar annabi ibrahim a.s. sai ya zama na kowane kayan marmari za ka samu a nan idan ma a wata ƙasa za ka samu kayan marmari ɗin kakarsa ta wuce to su wannan za ka samu a kasa ƙasa za ka samu a ƙasa mai alfarma saboda za a kawo shi daga wani guri wanda su kuma a lokacin suke kakarsa to haka allah ta'ala ya albarkaci gurin sannan ga ruwan zamzam da ubangiji ta'ala ya ɓuɓɓugowa da hajar alaihassalam wanda tun daga wannan lokaci yake bubbuga har zuwa yau gashi nan ana shan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah, wato magani ne na cututtuka ba mu fa'amin wa shifa'u sukmin annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinci ne sannan kuma magani ne na cututtuka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma'u zamzam lima shuribala wato ruwan zamzam ana samun bukatar da aka sha saboda saboda ita wato mutum da zai sha ruwan zanzam ya addu'a ya nemi Allah ta'ala ya biya mashi wata bukata ta alheri ubangi ta'ala ya kan biya masa bukata ta alheri a dalilin wannan ruwan zanzam da zai sha kaga guri ne wanda babu ruwa amma a dalilin wannan ansa addu'a ta annabi Ibrahim alayhis salam da biyayya da da'a da yawa ubangiji ubangiji ta'ala ya albarkaci gurin ya zama ga wani ruwa nan wanda rijiyarsa take bukugowa shekaru ɗaruruwa barkatai mai yawa har yanzu kuma bata tsaya ba bata kage ba kuma bata kafe ba ka dubi irin mutanen da suke shan ruwa daga wani rijiya da suke zuwa daga ko ina a duniya suna sha su ba su tafi da shi amma duk da haka yana nan kamar yanzu ya ɓuɓɓugo kamar yanzu ne ma ya ɓuɓɓugo bai jima ba to wannan duk yana daga cikin albarkar biyayya ga Allah da bin umarninsa da kiyaye dokokinsa da saduda da sallamawa al'amarinsa da mutum ya haka babu shakka a rayuwarsa za ta yi albarka kamar yadda rayuwar annabi ibrahim alaihissalam allah ya mata albarka shi yasa annabi sallallahu alaihi a cikin salatul ibrahimiyya da koyar da mu mu roƙa masa da shi da iyalansa albarka kamar yadda Allah ta'ala ya albarkaci annabi Ibrahim da iyalansa wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allah ka samu dace amin summa amin to malam tambaya ta farko take cewa shin ya halatta a ci naman dan akuyar da aka shayar da nonon karya ah to akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yayin magana akan aljallala jallala ita ce dabbar da take cin kazanta wacce ke cin kazanta annabi sallallahu alaihi sallama. kamar da zuwa cikin hadisin bukhari na har rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-luhumil jallalati a hadisin abu dawud afwan al-luhumil jallalati albaniha annabi hana a ci naman dabbar da take cin kazanta da kuma a sha nonanta to dabbar da zan abincin ta kazanta ne kuma abin shan kazanta ne to ka ci naman ta a sha nonanta a wasu hadisai suka nuna cewa idan ana bukatar a ci wato a tsare ta kwana uku a tsare ta kwana uku ba tare da an bata ta je ta ci wannan kazanta ba ana ba ta abinci mai kyau mai tsafta bayan kwana uku abinda ta ci a baya dai ya zazzage to ta ci kuma wani wanda yake mai kyau to sai a yanka a ci haka ya tabbata daga abdullahi dan umar kamar da yake cikin musannaf ibn abi shayba sannan ibn abi aufa shi ma haka ya tabbatar daga gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a tsare ta kwana uku andi abdullahi dan umar ya kasance idan eh, aka kawo masa dabba wacce take cin kazanta to yakan sa a tsare ta kwana uku sannan ta idan ta ta yi kiwon kwana uku da abinci wanda yake mai kyau shikenan sai a yanka ta ci to dabbar da ta sha nonon kariya sannan daga baya kuma ta kasance ta koma tana cin abinci irin na dabbobi kaga wannan za a samu sama da kwana uku wataƙila mata shekara kuma rabanta to tun tana karama ne amma daga baya kuma ta kasance abincin da take ci abinci ne na halal to wannan ba za a ci ba za a ci ta ba amma inda a lokacin da take shan naman kariyar ne ko na take shan nonon kariya ko take shan nonon alhanzar a daidai lokacin ne za a yanka ta to sai a bar ta tukunna sai ta yi kwana uku ko sama da haka sannan sai a yanka ta amma wadda tana karama ce ta sha nonon kariya ko ta sha nuna alhanzar ma daga baya kuma ta ci gaba da kiwo da sauran irin abin da dabbobi suke ci su wannan babu matsala don an yanka ta an ci na'am sai tambayar garba dan maliki ya ce waɗanne sharuɗa ya kamata mutum ya cika kafin ya yi aure a shari'a to abin da ake bukata ga mutum musulmi kafin ya aure ya kasance na farko yana da lafiyar da zai aure din kai zama bara lafiya wanda idan ya aure din ba zai iya kula da hakkin aure ba to kaga in ya aure anan ya zalunci wacce ya aura so ya zama mai lafiyayye ne sannan kuma ya zama yana da abin da zai rike ta da ci ya sha to yana da abin da zai ciyar da ita ya shayar da ita ba daidai ba bane mutumin da ba shi da komai ba shi da sana'a ba alamar ta a ɗauki aure abin da ya a shi to aka bashi kaga za a yi uwa uwa uwa ɗakwanci uwa kwanci zai zama na babu babu wanda zai iya tallafa ma wani ita mace ce ba ita ce za ta je ta nemo ba shi kuma wanda zai je nemo din ba shi da sana'a shi yasa lokacin da Fatima bintu Qais ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman shawarar wa za ta aura tsakanin Muawiya da Abu Jahm sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Muawiya ta fasu'ulu la ma lahu amma Muawiya kin ga Muawiya shi haka zama zaune yake zaman banza ba shi da dukiya ba shi da kudi wato ba shi da sana'a ba shi da abin yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Jaham yana yawan jibgar matansa don haka ki aure Usama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta shawara kada ta aure ɗaya daga cikin biyun din nan da suke son ta ta aure wani can daban wanda shi watakila ma bai taya ba shine Usama ma'ana saboda shi ba ya da waɗannan ɗabi'un kuma yana da sana'a da zai rike ta da shi to kaga wannan ya nuna kenan idan mutum zai aure ya kamata ya zama yana da sana'ar yi yana da abin da zai rike matar ba kawai ya je jajimo aure ba daga cewa ai in yi aure a tsuntsun da abin nan bakin da Allah ta'ala ya tsaga bai hana shi abinci wani ba daidai bane shi yasa Allah ta'ala ya ce fa lista'shu allazina la wa nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli waɗanda ba za su iya samun aure ba saboda ba su da wadata to su su kame kansu su tsara kansu har ubangiji ta'ala ya wadatar da su daga falalarsa kaga bai ce su je su yi ba zai wadatar da su sai ce su kame kansu falistafif su kame kansu su tsare mutuncinsu har sai ubangiji ta ala ya wadatar da su sauraka wanda ba shi da abin da zai yi aure ba shi da abin da zai ci da matar to ba daidai ne je ya jajibo aure ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ashara shabab man istafa minkum alba'ata falyatazawwaj ya ko taron samari wanda yake da iko alba'a shine mu'unatu zawaj ah, yana da yana da kudin da zai nemi auren da shi kuma yana da abin da zai rike matar kuma yana iya kula da ita ta fuskar ba ta haƙƙin aure to shine wannan aka ce ya yi aure kaga annabi ya cewa kawai ba cewa kawai yi ba ya ma'asharar shabab ta zawajo ba haka kawai ya ce cewa ya ba a ta aminkum ta falyatazawwaj sai da ya kawo sharaɗin wanda zai iya to ya aure to wanda yake da wannan zai aure amma wanda ya san ba zai iya rike matar ba in yayi to wannan ba daidai bane ya aure sai tambaya ta gaba take cewa malam mahaifiyar mijina ta aiko masa cewa ya siya mata rediyo sai ya ki kuma yana da kuɗin ni kuma sai na ɗauka a cikin kuɗin nasa na siyo na aika mata da ita na ce in ji shi shin akwai laifi a cikin hakan to na farko dai shi ba daidai ba ne ya ki saya mata matukar da ya san cewa tana da buƙata kuma watakila za ta amfana ma da abin zai saya mata ɗin musamman in ya saya mata rediyo ya kasance za ta rikajin karatattuka za ta rikajin nasihohi za ta rikajin faɗakarwa da wa'azi da ilimantarwa kaga wannan taimakon ta yi shi a matsayinsa na ɗanta bai kamata ya yi mata wannan roba ba tare da yana da iko sannan ita kuma matar da ta ɗauki kuɗin ta saya ta ba ta ba tare da ta gaya mishi ba wannan ba za a ce ta yi laifi ba musamman ma idan ta san cewa wannan shine zai kawo jituwa tsakaninsa da mahaifiyarsa yanzu wataƙila idan ta san cewa in bai saya mata ba za ta ji wani abu a ranta ko ma za su bata ko za ta rika gaya faɗar wasu mummunan kalmomi game da shi sai take ganin bari ta saya masa in ya so ta yi shiru wannan babu komai domin a nan ta yi ne domin ta gyara tsakanin da da uba wanda kuma wannan wani abu ne wanda yake mai amfani kwarai da gaske kuma musamman ma har idan ta san cewa in ya sani babu wani abu da zai yi to wannan ma zai kara taimakawa wajen ya ba ta damar yin hakan ya ba ta damar yin hakan musamman ma idan ta fuskanci cewa abinda ta nema din nan abu ne da zai amfanar da uwar kuma rashin yin sa zai jawo fitina tsakanin uwa da ɗanta to sai ta haka domin ta kashe wannan abin na ɗin fitinar to wannan babu komai a ciki insha Allah na'am sai tambayar huzaifa yace menene ingancin faɗin Allahu rabbul alamin da kuma bala wa nahnu ala zalika min shahidin a ƙarshen suratul mulk da tin to wanda ya inganta a cikin ruwayoyin da aka yi shine na ƙarshen suratul qiyama alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai bala wanda ya zo a ƙarshen suratul qiyama wannan shine ya inganta subhanaka allahumma bala subhanaka allahumma bala an kai ƙarshen suratul qiyama amma na ƙarshen suratu tin alaysa zalika bizalika ala ayyil mauta ce Balawa wa nahnu ala zalika min ash-shahidin akwai ruwaya a cikin sunan tirmidhi sai ruwayar bata inganta ba a cikin isnadinta akwai mutumin da yake majhul ne ba a san kowaye ba a ka'idar ruwaya idan akwai majhul a cikin sanadi ba a san kowaye ba a cikin salsalar isnadin hadisi to hadisin mai rauni ne amma shi na ƙarshen suratul kiyama wanda ya tabbata sai tambayar da take cewa malam dattin da ke zuwa bayan gama haila wanda ba a lissafi da shi sai ya zo kafin jini ya zuba shin yaya za a yi masa idan lokacin zuban jinin ne ya zo amma ya riga jinin zuwa to shi ke yana ciki a in lokacin jinin ne amma in ba lokacinsa ba ne kamar bayan ta yi tsarki kafin kuma wani jinin ya zo sai tsakiyar lokaci sai ya zo wannan ba a lissafa cikin haila wanda ake lissafa cikin haila shine wanda ya zo lokacin haila ko ya zo da farko tare da jinin haila din ko kuma ya zo a cikin tsakiyar ana jinin haila amma in har an yi tsarki kuma wani jin lokacin jinin bai zo ba wani bakin abu ya fito kamar ruwan datti wanda ba jinin haila ba wannan ba a lissafa cikin jinin haila saboda haka ba zai hana ta komai na ibada ba ba zai hana ta abin da ta saba yi na ibada ba sai tambayar da ta ce malam idan jini ya ɗauke lokacin asuba za a iya yin taimama kafin a yi wanka? a sai ta yi wanka sai ce sallah ba ta yi taimama ba ana taimama ne lokacin da aka rasa ruwa ko lokacin da ake da ruwan amma ba za a iya amfani da shi ba saboda zai cutar ko zai hana wata cuta da ake da ita warkewa wannan shine ake amfani da taimama amma idan har akwai ruwa kuma za a yi amfani da shi ba matsala to sai a yi wanka sannan sai a yi ta yi sallah daga lokacin tambayar mu'awiya ya uba ya ce malam wata gaba ce idan mutum ya riska a sallah za a kirga shi a matsayin wanda ya samu raka'a wanda ya riski ruku'u shine wanda ya riski raka'a wanda bai riski ruku'u ba to bai riski raka'a ba a wani ita ce magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai ko wanda suke ganin sai yari suke karatun fatiha bai da ce tsayuwa a cikin sallah ba to bai da suke raka'a ba amma maganar da ta fi rinjaye a cikin maganganun malamai ita ce cewa wanda ya riski wanda ya riski ruku'u to ya riski raka'a akwai hadisin wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ruku'u ta yi ruku'u ta bayan ta bayan sahu yanzu abubakar ne sai ya ruku'u ta bayan sahu sannan ya rarrafo ya shiga sahu daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan gama sallah yake cewa zadaka Allah hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka kwadayi na san karski karski alkhairi amma kada ka saki to anan malamai sun ce wala ta'ud kada ka sake zuwa a makare shi ake nufi ba kada ka sake ruku'u bayan sahu ba a wasu ka ce wala ta'ud abinda ake nufi wala ta'ud kada ka sake zuwa da gaggawa tunda ya zo yana sauri ba wai shi ruku'un a bayan sahu ba abinda ya sa wasu waɗannan malamai suka ce da ruku'u a bayan sahu saboda shi wannan ya tabbata a wasu hadisai kamar hadisa abdullahi ibn zubair wanda ya kasance yana ruku'u a bayan sahu sannan ya shigo cikin sahu daga bayan ya dago ya taho ya shigo cikin sahu kuma ce wannan ita ce sunna wani hadisi ya tabbata daga abdullahi dan zubair kaza ya nuna kenan hanin da aka yi a nan ba hani ne na ruku'u bayan sahu ba hani ne na a taho da gaggawa ko a zo a makare to sannan abinda za mu kara fahimta na fikiyo daga cikin wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya sa ke wannan raka'a ba da bai same ta da ruku'u ba to da sai annabi ce tashi ka sake wannan raka'ar don baka same ta ba amma sai ce da shi za zadaka Allahu hisan wala ta'ud to wannan yake nuna cewa tun da ya riski ruku'u to ya riski raka'a don haka wannan ita ce magana mafi jaye daga cikin maganganun malamai za ka mutum ya samu ruku'u ya samu raka'a ko da kuwa tsayuwa ta kuɓuce masa ko da karatun fatiya ya kuɓuce masa na'am malam wannan kuma ya ce menene hukuncin wanda ya yi limanci ba shi da tsarki to in yana sane ba ya da tsarki ya yi limanci wanda aikata harama aikata harama ba daidai ba ne mutum ba shi da tsarki ya jawo mutane sallah in kuma har ya halatta yin hakan ne yana da cewa halal ne kai wa mutane sallah ba tsarki to wannan kuma ya ba musulunci tunda ya ya soke wani abu da alkur'ani ya zo da shi ya yi walazi da amuru za kuntu ila salatu wa fudu zuwa kuma aidi kuma ila marafi kuma sauzir usman har zuwa karshe cewa in kuntum junuban fattaharu in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba kaga ubangiji ta'ala anan sai ya sharɗanta tsarki mutum ya yi tsarki a alwala in ma ta kama yana da janaba ba ruwa sai ya fice ya taimama don taimama ɗin ita ce za ta halatta masa ya yi wannan sallah ɗin to idan mutum yana sani ba shi da tsarki ya yi wa mutane sallah duk da yana jin aran su ba daidai ba ne to ne ya tara mu sai ya toba ya nemi gafarar ubangi Allah ta'ala ya fi masa idan kuma yana halatta yin hakan ne yana gaba matsala ko baka da tsarki za ka iya yi wa mutane libanci ta wanda ya karyata wani abu da alkur'ani da ya zo da shi karara wanda ya bar farfajiyar musulunci sai ya tuba ya jaddada musuluncinsa idan mutum ba shi da tsarki ya ja mutane sallah su sun tsammani yana da tsarki shi kuma ya san baya da tsarki su su su ta yi shi tashi ce take da matsala su ba su da matsala a cikin su? ko da daga baya za su fahimci cewa ai baya da tsarki sannan nan su ba ya saki domin sun bi shi da kudurin cewa yana da tsarki daga baya ta bayyana baya da tsarki ba za a ce saki ba illa iyaka dai nan gaba su yi taka tsantsan kare kuma jan su sallah domin ya kasance ba mai amana ba ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama mu'azzinu mu'tinu wal imam zamin a shi mai kiran sallah an an ba shi amana ne shi kuma mai limanci to shi ne mai zaman wato ko da wani abu ya faru to a kansa yake ba a kan mamansa ba masu kiran sallah an amince musu ma'ana an yadda su yi kiran sallah kuma an amince cewa in suka kiran sallah lokacin ta yayi don haka za a yi yadda da bayaninsu da lokacin da suke kiran sallah kamar suna bayani ne cewa lokacin ta ya shigo mutane sun ba su wannan amana sun yadda da su shi kuma liman zamin ne duk abin da ya faru a sallah na kurakurai a wuyansa shine ma'anar zamin saboda ka tun da har su sun riga sun amince masa a matsayin liman yana jan su sallah to duk abin da ya faru a cikin sallah na kurakurai shi zai dauki mas'uliya shi yasa idan yayi sahau yayi rafkanwa dole su masu yi da su riga sun dora masa wato nauyin sallarsa a wuyansa don haka in yayi rafkanuwa su ma ta shafe su ko da yanzu mutum zai shigo sallah ba tare da shi aka yi rafkanuwa ba shi ma in aka tashi ta jara kabali misali kaga shi ma da shi za a yi tilas ba zai tsaya bai ce ai baya nan aka yi rafkanuwa din ko ce bai san mai aka yi ba to shine ma'anar al'imamu ba zami saboda haka idan liman ya san bai da tsarki wa mutane sallah su kuma suna tsammanin yana da tsarki su sallah su tayi amma shi tashi bata yi ba ta baci idan ya san kure yake ya yadda da wannan sako yake yi sai tuba idan kuma ya dauka cewa ya yadda cewa wannan halin ne yana ganin kawai ma ayi wa mutane sallah ba tsarki ba wani abu to wannan kuma yana ja da ayar alkur'ani ne to wannan kuma musuluncin shi gaba ɗaya yake yake jawo tangarda sai ya tuba ya sake jaddada shi sai tambayar da take cewa malam idan mutum yana sallah sai hutu ya taho masa sai ya matse shi shin ya hukuncin sallarsa mutukar dai babu abin da ya fita bai ji wari ba bai ji sauki ba sallar shi tana nan dama a sallallahu alaihi wasallam yake idan ɗayan ku ya ji wani abu kuma yake shakkar ya fita ko bai fita ba annabi da alaihi shi tuka da yanke sallarsa sai idan ya ji rihi ko ya ji sauti ta ya ji da rihan au ya sma sautan to falayin sarif hatta ya sma sautan au ya ji da rihan haka babu bukatar ya yanke sallarsa sai idan ya ji wari ko kuma ya ji karan fita wani abu haka in har ya matse wannan ba zai lalata masa sallawa wannan tambayar wadda ta fito daga yakubu muhammad umar zurod ya ce ya halatta abu ɗan shaye-shaye sallah ko da yana cikin nutsuwa? to asali sallah ana so a sa mutum wanda yake kamili a daidai wargwado mutum mai nutsuwa mai hankali mai ɗabi'a kyakkyawa ba fasiki ba wannan shine abin da ya kamata a limanci da limanci shugabanci ne daga ka san ba za ka so a zaɓen maka wani shugaba ɗan shaye-shaye ba inda za zama tilas ba yadda za ka yi an ƙaƙaba maka shi ba inda yi har kai ne za ka zaɓa ba za ka so ka zaɓi wanda yake ɗan shaye-shaye ba to haka ma shugabancin sallah bal ma sallah ɗin ya fi ma domin kana ba shi amanar addinin ka ne gaba ɗaya to ka ɗauki ɗungurungun a duniyar ka da lahirar ka ne ka miƙa mata. to kaga ba za ka so ce wani mutum ne wanda yake ba ni tsatsi ba idan har ya riga ya zama liman koren saboda shi ne ya fi kowa a kullum wato ya fi kowa fawa ya kwaci limancin da karfi ko kuma aka zo aka kakaba muku shi a matsayin liman kuma san kuma yana shaye-shaye kuma ba ku da wani canji ba kuma yadda za ku yi a lokacin da baya cikin mayansa kuma ya san sallah in yi sallah ko ka bi shi sallah ta yi ba wai ba za a ce ba ta yi ba duk da fasiki ne sallah a bayan fasiki ta yi ba matukar dai ya san hukunce hukuncen sallah kuma zai yi ta yadda yadda ya kamata in kuma har kuna da iko akan ku canza shi saboda ku kuke da iko akan masallacinku daman ku kuka ɗauko shi kuka sa shi kuna tsammanin cewa na tsatse ne kamamme ne salihi ne daga ba kuka gada cewa ba salihi ba ne fasiki ne mashayi ne to sai ku canja shi kada ku bar shi ya ci gaba da jan ku sallah ko kuma a'a akwai wani gurin da za ku je ku yi sallah shi ya naɗa kansa saboda shi ya gina masallacinsa ko kuma masu masallacin a ƙarƙashinsa suke suka ɗauko suka tsora shi to shi kenan in akwai inda za ku je ku yi sallah sai ku bar masa masallacin su ku je ku yi sallah a wani gurin in ya zama kuma babu inda za ku yi sallah kuma ba yadda za ku yi da shi kuma sanda zai muku sallah ɗin ba a maye ba a bige yake ba to ba za ku bar sallar jam'i ba saboda shi fasiki ne za ku rushe sallah saboda muna da abin koyi a nan saboda magabatanmu na farko sun kasance sukan bi wanda an sifanta shi da fasikanci amma sukan bi shi sallah saboda a lokacin shi ne tsarin mutasallin shi ne wanda yake da ƙarfi shi yake da iko ba da za su yi da shi kamar yadda ah, ibn umar ya rikirka zan hajjaci ne su tsada fi sallah duk da irin abin da aka sifanta ake sifanta hajjaji da shi na zalunci da zubar da jini ba bisa haƙƙi ba to amma kasancewarsa a lokacin shine amir shi ke da sarauta babu yadda za a ibn umar ya ƙi bin shi sallah ya kan bi shi sallah haka nan tabi'ai su kan bi shi su al-hasan suna cewa Salatu na wa fujuruhu alai mu sallar shi ce kawai mu za ta amfani fajirkan su kuma wannan zai kare akan sani to wannan idan babu yadda za a yi to ba za a bar sallar jam'i ba saboda wannan ya bi shi sallah matukar dai ya iya sallar muna cewa matukar ya iya sallar domin ya zamban kaura yake ba sallah yake bai ma san hukuncin hukuncin sallah ba to wannan gara kai sallar ka kai dai kawai shi yafi sai tambayar mubarak fahima sani mai nage ya ce malam menene matsayin rantsuwar da ake yi a kotu da ƙur'ani da kuma wadda 'yan siyasa ke yi da ƙur'ani ta rantsuwa aka rantse ne da Allah ko da wata sifa daga cikin sifofinsa mutum yana rantsewa ne da Allah ko ya rantse da wata sifa daga cikin sifofin Allah ya rantse da da jin ubangiji ko da ganinsa ko da maganarsa duk ana yin rantsuwa da wannan ko mutum ya ce wal qur'ani ya rantse da alqur'ani qur'ani maganar Allah ce duk wannan za ka yi rantsuwa da ita shi banda wannan ba a rantsuwa da wani abu ah, shi kuma rike alqur'ani ko dafa shi lokacin da ake rantsuwa da Allah a wannan ana yi ne kawai don a sawa mutane wato su ji tsoro su ji kwarjinin wanda za su rantse da shi wato kamar don tsoratarwa ne lokacin da aka baka alkur'ani ka rike kuma kai rantsuwa da Allah ka ce na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa na rantse da Allah zan yi kaza zan yi kaza to ana jin cewa idan aka in aka baka alkur'anin ka rike zaka halarto da haiba ta ubangiji da girman sa da azaman sa zaka ji tsoron sa idan har ƙarya kake ka fasa tsuran tsuwa din ko in har wani abu ake so ka faɗa ka faɗa gaskiya wannan shine yasa ake rantsuwa shi yasa a da can alƙalai wani lokaci kamar a Madina sukan akan ce akai mutum kusa da membarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce rantsuwar anan to wani rantsuwar anan zai sa ya ji shayi idan ba gaskiya yake ba gaskiya zai faɗa ba ko abin da yake kai ba gaskiya yake kai bai fito ya faɗi gaskiya sai ce a kai shi nan kamar yadda Allah ta'ala ya ce ga waɗanda za su yi shaida ya ce ta bi suna kuma min da salatul hasiri fa yuqsi mani billah da shahadatuna a haƙƙun min shahadatihima wa ma'atadina inna idan lamin al'asimi cewa su su rantse bayan bayan la'asar ana ce su yi rantsuwar bayan la'asar me yasa aka ce bayan la'asar saboda bayan la'asar yana da lokaci ne wanda yake yake da albarka sosai lokacin la'asar shi yasa Allah ya rantsuwa da wal kuma aka ce salatul wusta ita ce salatul asar saboda darajarta alkur'ani sai ce a tsare su su yi rantsuwar bayan la'asar saboda wannan alfarmar da suke wannan lokacin to wannan shi yasa wasu suke cewa a rike qur'ani ko ya dafa qur'ani lokacin da zai rantsuwa amma ba wai dafa qur'ani ita ce rantsuwar ba ita rantsuwar ita kuma daban ai mutum zai yi ce na rantse da Allah ko na rantsi da mahalicci na ko na rantse da wanda ya saukar da wannan alqur'ani ga bawansa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abinda zan faɗa gaskiya ne ko cewa zan yi gaskiya ko wani abu mai kama da haka saboda ka ishi ƙura'anin ba ne dafa shi ɗin ba ne rantsuwa ba don da mutum kawai zai dafa alqur'ani kawai ya yi shiru to bai rantsi ba bai rantsuwa ba shi yasa ta yan siyasa ba na jin suna cewa na rantsi da Allah yayin da ake ba su ƙura'anin su ba kuma wani abu can da suke suke fada na dau alkawari kaza kaza amma ba ba rantsuwa suke a lokacin ba kuma wannan rike alkur'ani da suke duk bai hana su su yi abin da duk suka ga dama ba ai muna ganin suna rike qur'anin duk wanda za a za rantsar da shi zai rike qur'anin amma kuma da zarar ya shigo ofis kuma zai ci gaba da yin abin da ya ga dama na cin amanar al'umma na rashin gaskiya na sama da faɗi da dukiyar al'umma kaga wannan rike alkur'an ya zama izgiri ya zama tunda ya kamata da ka rike alkur'an ɗin ka darasta shi a ga cewa ka ɗauki alkur'anin da daraja abinda kai ɗau alkawari ka riga ka kake alkawarin to amma tun da ya san cewa ba ma rantsuwar zai yi ba wasu maganganu ne can zai faɗa wanda da shi da musulmi da wanda ba musulmi da su duk abu ɗaya suke faɗa babu maganar na rantsi da Allah ko mahalicci na ko wanda ya halicce ni da sauran da ya jin abin da nake ji ban ji ana sawo rantsuwa da Allah ba zai ce na alkawari zan kiyaye zan bi dokar kasa zan yi waye zan yi waye bisa gaskiya bisa waye waye amma babu magana sa rantsuwar rantsuwa da Allah to kuma za a rike alkur'ani ko zai rike wani abu da ya yadda da shi ko bible ko wani abu to ma wannan duk ba zai hana shi cigaba da abin da yake ba sai tambayar da take cewa malam menene ma'anar wannan addu'a da kuma inda ya kamata a yi ta a sunna Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa addu'a ce wacce mutum zai iya yin ta a kowane lokaci addu'a ce mutlaka mutum zai iya yin ta a kowane lokaci ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta musamman ko mutum bayan ya gama tasbihi na bayan sallah ya gama sallah ya gama duk tasbihat din da aka ce ayi to yana iya yin wannan addu'a da Allah wani tsalka tuka wa lauda wa lafafu wa gina ko a cikin ruku ko a cikin sujada tun yayi sujada yana iya yin wannan addu'a Allah wani tsalka tuka wa lauda wa lafafu wa gina ma'anar wannan addu'a za mu ga addu'a ce da ta kunshi abubuwa masu masu girma kwarai da gaske a rayuwar musulmi Allahumma inni as'aluka at-tuqa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa ya ubangiji ina roƙonka shiriya anan a shari'a ana nufin al'ilmin nafi ilimi mai amfani ya roƙi ilimi mai amfani to sannan wattuka tsoron Allah tsoron Allah shine aiki da ilimi mutum ya aiki da abin da ya sani na shari'a ya guji ya yi abin da ubangiji ya wajabta masa ya guje wa abin da ubangiji ya haramta masa kaga anan ya roƙi ilimi ya kuma roƙi aiki da iliminsa kuma wannan wani abu ne da ya shafi rayuwarsa ta duniya da lahira sannan ya ce allahumma na tsaluka huda wa tuka wal al'afaf shi ne kamewa mutum ya kame ya kame daga abin da bai halatta gare shi ba ya kame daga dukiyar da bata halatta gare shi ba kada ya taba dukiyar wani ya kame daga cin haram ya kame daga dukkan abin da yake na na laifuka algina shine wadata wadata anan ta kunshi wadata ta ta, ta dukiya Allah ta'ala ya bashi dukiyar da za ta ishe shi da zai ci ya sha ya sutura ya kiyaye haƙoƙin da suke kansa sannan kuma ta kunshi wadata ta zuci ginan nafs wanda ita ce kuma haƙiƙanin wadata ɗin mutum ya zo yana da wadatar zuciya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal ghina an kasratil ard walakin al ghina gina nafs ba yawan kadarori shine wadata ba a'a wadatar zuci ita ce wadata wani zai ga ya tara kadarorin ga sunan tili amma zuciyarsa ta fita ta talaka talauci saboda zaka ga bai daina cin haram ba bai daina zamba ba bai daina cin amana ba bai daina rowa ba gashi ya tara dukiyar ya kamata a ce duk ya ya ya daina waɗannan abubuwa amma tunda wadatar ba ita ce wadatar hakika ba ba ita ya samu ba wadata ce kawai ta tarin ta tarin kadarori ta tarin dukiya sai ya zama na bashi da wadata yana da matalauciyar zuciya wani kuma za ka samu gashi ba shi da wata wadata ta azo a gani ta zahiri amma kuma ba za ka same shi da haɗama ba ba za ka same shi yana cin kayan wani ba ba za ka same shi yana zalunci ba ba za ka same shi yana zamba ba ba za ka same shi yana fowon ko ha'inci duk ba za ka samu wannan tare da shi ba kuma za ka samu in ya samu ba mai ruwa ba ne to kaga wannan shine hakikanin mawadaci kaga wannan eh, ka'ida ce ko in ce wani eh, wata shimfiɗa ce mai kyau ta zaman duniya a mutumin da ya addu'a ya roƙi Allah ta'ala waɗannan abubuwa guda biyu kaga ba abin da ya bari a rayuwa ya roƙi komai da shi ne ɗan adam zai rayu kyakkyawar rayuwa a duniya zai kuma samu kyakkyawar rayuwa a lahira ka kaga addu'a ce jami'a addu'a ce wacce ke ta tattari bukatu na dan adam na duniya da bukatunsa na lahira sai tambayar da take cewa malam akwai waɗanda suke kudurce cewa idan mutum yana kiwo to idan wata musiba za ta same shi sai ta sauka akan dabbar da yake kiwo shin yin imani da hasan zai iya taba akidar mutum to na farko da wannan ba gaskiya bane cewa dan kana kiwo wata dabba wani abu zai zo samu zai same ka sai tsallake ke samu dabbarka ni ban san wannan ba kuma babu wani hadisi sahihi da ya tabbatar da wannan saboda ka wani itikadi ba shi da ba shi asali kuma duk abin da ba shi da asali ba daidai bane ka kudurce shi wani zai kudurce shi bisa jahilci ya zata hakan ne ko wasu sun gaya masa cewa haka din ne to sai ya yarda ya rika kudirce wannan to in ya sani sai ya ya janye wannan kudurin nasa domin yana kudurce abin da ba shi da asali ne ba shi da tushe ita musiba idan Allah ta'ala ya za ta same ka za ta same ka ko kana da dabba ko baka da dabba idan kuma Allah bai za ta same ka ba to za ta same ka ba ko da kana dabba ko ba kana dabba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asabaka lam yakul yukhti'ak wa ma akhfa'aka lam yakul yusibak abinda duk ya same ka to dama ba zai kuskure maka ba abinda kuma dai kuskure ka to dama ba zai same ka ba saboda ka babu abinda zai samu mutum sai da izinin Allah da haka babu batun dabbar mutum ko rashin dabbarsa addu'a ita ce tafi komai idan kana addu'a in ma akwai wata musiba to wani ta Allah ya kaddara zai sa ta shafe ka addu'a ce za ta yi maganin wannan la yaruddu al-qadara illa ad-du'a kuma yanda yazo a cikin hadisi ko la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a addu'a ita ce kaɗai za ta canza canza abinda da aka yi hukunta zai same ka kai addu'a ubangi ta Allah ya janye maka wannan yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit inda umul kitab ubangiji na share abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama saboda tushen littafin gaba ɗaya a wajen sa yake to wannan shine abin da ya kamata mutum ya kudirce amma ba matan cewa wata musifa ta sauka kan dabbar sabon mukun ta sauka kan shi wannan ba shi da tushe tambayar umar ado inuwa sheshen ya ce malam menene ingancin wannan hadisi abgadul halali ilallahi a talaq wannan hadisi yana cikin ah, sunan abu da'ud da waninsa ah, hadisi ne wanda yake a ah, mursal turmizi ya rawaito shi shi ma amma magana cewa hadisi ne mursal domin ruwayar da tafi inganci ita ce ruwayar ruwayar muharib ibn ko ruwaya ce wadda take ruwaya ce wadda take mursala bata inganta ba abinda hadisin yake cewa abghadul halal ila Allah ila Allah talaq wato mafi cin halal a gurin ubangiji shine saki wasu malamai sun hukunta wa hadisin cewa munkar ne wato hadisi ne munkar saboda sun ce ma'anar sama ba ta yi daidai ba tunda ta yaya za a yi Allah ya halatta abu kuma yake baya kuma ya kishi in ya kishi to ba zai halatta shi ba in kuma ya halatta shi to ba ya kinsa Eh, don haka suka ce ma'anar ita kanta ya kamata ta sa hadisin ma ya zama ba wai kawai da ishi ba ya zama da ifin jiddan ya zama munkar wato raunin sai ya tsanani sosai amma a hakika shi saki al'asul fihi wato asali ubangiji ta'ala bai so baya san saki eh, ubangiji ta'ala yana son aure yana san ai aure sai yasa nasu suka zo da yawa na alkur'ani da na hadisi waɗanda suke kwadaitar da mutum ya aure kwadaitar da musulmi ya aure fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa ankihu al-ayama minkum was na min ima'ikum Allah ta'ala ya ce ku auri wanda kuka ga dama suka yi muku daga cikin mata wankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wasu lasa wa ruba ce ku aurar da da da da zawara wanda suke cikin ku da da bayin da suke cikin ku aurar da su ku ba da auren su kaga da a ce Allah baya son abun ba zai ce ayi ba kaga yana son abun shi yasa ya ce ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a hadisan sa masu yawa ta tazawwajul al walud fa inni mukasirun bikum al umur yawm al-qiyamah ku aure matar da take son ku ke santa domin zan yi alfari da yawan ku gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda duk yake da iko ya ku taron samari duk wanda yake da iko daga cikin ku ya aure da sauran nusus da dama da suka zo Allah ta'ala ya sanya annabawa su ma sanya musu mata da zuriya wanda wannan yana nuna cewa Allah yana son abu abin da yake aka sun wannan babu shakka Allah ba zai so shi ba saki Allah ba zai so a yi aure a rabu ba to amma larura takan hana takan sa ubangiji ta'ala ya yawa mutum sauki abinda ba shi ne daidai ba ba shi yake bukata to ba shi ne wato abinda ubangiji ta'ala yake so ba amma saboda larura sai a halatta masa shi kamar da ibn taymiya a wasu gurare da yawa yana faɗa cewa al-aslu fi talaq al-hadr wa inma ubiha lil haja asali saki shine ba a yadda sakin ya faru ba amma an halatta shi saboda bukata yayin da zamantakewa ta yi tsamari tsakanin miji da mata aka kasa saki a samun fahimtar juna tsakaninsu a wannan lokacin aka halatta masa ya sake ta wani ta farraka yawon lahu kullum mai sa'ati amma kafin haka wani tsala ya ta kawo hanyoyin da za a da za a samu zaman lafiya da khiltun shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma wani ta'ala ya ta kawo hanyoyin da za a samu daidaito da sulhu suke wa sulhu khair sulhun nan kuma shi fi alkhairi wani ta'ala ya ce to amma idan abin ya kici ya kici ya kicin yawa ya fitira in ya tafarraka yuhunillahu kullam min sa'atihi idan kuma abin ya kici ya kicin yawa suka rabu sai kowa Allah ta'ala ya wadata shi da wanda yake daidai da shi daga yalwar ubangiji to kaga ashe ba sakin ake so inda sakin ake so sai tun farko kawai da ya ji ba ta yi masa wani sake ta da ta ji masa ba ta nemi saki don haka shi saki an halatta shi ne saboda saboda bukata amma dai a takaice shi hadisin wannan ba ta fuskar isnadi ba hadisi ne sai hadisi ne mai launi sai tambayar da take cewa malam ina neman ƙarin bayani akan wannan aya fa amma sa'ila fala tanhar wa amma sa'ila fala tanhar abinda wannan aya take nufi shine mai roƙo wanda yake zo yana roƙo yana tambaya to kada a tsawace shi to kada a gaya masa bakar magana in ma ba za a ba ba to a gaya masa kalma wata ke mai daɗi a nan ubangiji ta'ala ya ambaci wannan aya a cikin siyakin irin ni'imomin da Allah ta'ala yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da shi a ƙarshe fa amma latin fala taqaru amma sa'ila fala tanharu amma bi ni'mati rabbika hadith a duk da wasu suna hujja da wannan ayar akan halaccin aje ayi bara anan ba aya cewa ta yi bara ba a lalle a cikin mutane za a samu mai bukata wani lokaci su za ta matso shi ya so ya tambaya ya ce ga sa ga shiga shi to amma ba za a ba shi ba a gaya masa kalba mai daɗi shine abin da ayyata ke nufi amma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa sun zo waɗanda suke nuna cewa bara ba abu ne mai kyau ba kuma bara tana da matsala a rayuwar mutum ta duniya da ta lahira ta addininsa gaba ɗaya alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato takwas 0800 biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sukuli takwas sukuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana da tambayoyin ta adireshin mu gizo wato fatawoyin rahama at yahoo.com za kuma iya aiko mana ta dandalin sada zumunta wato facebook da haka a madadin shehu malamin mu a shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogo wanda ya sada mu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah walaw anna an ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما